Për arsye se nganjëherë Allahu subhanahu wa taala e udhëzon robin e tina. Hin në Islam, mirëpo robi i tina nuk e ka menhexhin, nuk e ka rrugën e drejtë. Dhe çdo herë ka rëndë nuk mundet me ndajt mesatare dhe ka rënë shmajt ose n'djath. E tepron fe ose mangëson fe. E na falënderojmë Allahun Azza që na ka ba pjesëtar të menhexhit të saktë. Ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë krijesës më të mirë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, shokët e tij besnikë dhe gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar xhemat, Tema për të cilën do të flas me lejen e Allahut subhanahu wa taala sot. Para juve edhe përmes këtij inçizimi shpresojmë që me arrit gjithë atyre të cilët e dojnë hakun dhe e dojnë rrugën e Ehli Sunetit edhe Xhematit. Është një temë që është shumë e rëndësishme. Është një temë që i tregon vijat e trasha e dallon menhexhin e hakut në kohën e sotit që është shumë shtirë me e majt menhexhin e hakut për shkak të akuzave që kah bahen për shkak të sulmeve që kah bahen për shkak për shkak të luftës që kah bahet kundër këtij menhexhi të sakt duke u nis më së pari prej hoxhallarëve e tema është më fol për çfarë hoxhallarë Edhe pse vetë jemi një hoxhë, më duhet me folë për hoxhallarë, dhe me kallëzu se nuk është me thanë që është vetëm hoxhë, edhe ka ngjit kapuçin, edhe ka vesh xhyben, a, që çdo herë e flet hakun, dhe çdo herë është me hakun, edhe çdo herë e jeton hakun. Dhe për ata me lejen e Allahut Azza wa Jall, në kohën në të cilën po jetojmë, kur janë paksu dijetarët e hakut, dijetarët e teuhidit, dijetarët e njëshmërisë, e rrënojnë këtë din, e rrënojnë menhexhin e Ehli Sunetit edhe Xhematit, në vend se ta ndihmojnë ata. Dhe për shkak të kësajna, është nda edhe umeti, janë nda edhe muslimanët, për shkak të ndarjes të ulemave, dhe mosmarrëveshjeve ndërmjet tyre dhe çdo dijetar thret në atë se ai është në hak. Çdo hoxh thret se unë jam në hak, unë jam në rrugën e drejtë. Dhe tham, çdo hoxh po thërët sot se është në hak, se është në rrugën e drejtë. Nëse ne e marrim, këtë thirrje si të vërtetë. Domethonë se çdo hoxh, çdo dijetar është në hak. Atëherë vina në përfundim dhe rezultat i kësajna është nëse e pranojna këtë thirrje të tyne, e pranojna këtë rezultat dhe na del neve. Se feja islame nuk koka një fe, po koka ma shumë se një fe. Koka shumë fe, e jo një fe. Pse? Për arsye se po ndajka po ndajka pi ni feje, po ndajka shumë fej. Dhe kjo nuk është e sakt. Me thonë se islami është ma shumë se ni fej, kjo nuk është e sakt. Islami është fej e vetme, është veç ni fej. Dhe duhet me ditë se Kjo fe islame mbështetet në çka? Në Kur'an edhe në Sunet. Në fjalën e Allahut dhe në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo dijetar, çdo dijetar, çdo hoxh i cili vjen dhe mendimi i tina, ixhtihadi i tina, mundi i tina bazohet edhe përputhet me Kur'anin dhe me Sunetin, na ja marrim atina. e ai është në hak. Dhe tjetra është nëse qyky hoxha mendimi i tina, pa marrë parasysh çfarë hoxha është dijetar dhe mundi i tina është në kundërshtim me Kur'anin dhe me Sunetin, i tilli nuk është në hak. dhe puna e tina, mendimi i tina, nuk përputhet me Kur'anin dhe me Sunetin, nuk është ajo hak. Dhe vina n'përfundim se çdo hoxh, çdo dijetar ja qëllon. Nëse ja ka qëllue meseles, çështjes, fes t'Allahit nëse ja ka qëllue, atëhera a ai e ka fol hakën. Nëse ky dijetari nuk ja ka qëllue meselës, nuk ja ka qëllue çështjes të fejës, i tilli, gabon, domethonë, çdo dijetar, e flet hakun edhe e qëllon, po të njëjtën kohë qaj dijetar edhe gabon. Që domethonë, Që domethonë, për me matë dijetarin, me ditë se çka foli filan hoxha, edhe çka tha fistek hoxha, duhet me pas një peshojë. Kush qajo peshojë e mat, se e ka hoxha mirë, e ka hoxha keq, është kush Kurani edhe suneti. Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin famëlartë ka thonë në surën An-Nisa ajeti 59. Bindjuni Allahut dhe respektoni të dërguarin tuaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe përgjegjësat nga ju. E nëse ju nuk pajtoheni në ndonjë çështje atëherë i kthehesh kuj, ja parashtron atë çështje kuj. Ti dietar e ke mendimin, e ke mendimin. E ke respektu Allahun azza wa jall si hoxhë. I ke nxjerr dispozitat e shariatit pej Kur'anit dhe pej sunetit. Mirëpo ka ardh momenti edhe më, nuk pajtohesh me dietar të tjerë. Dietarë, hoxhallarët me hoxhallarë s'pajtohen. Hoxha me hoxhën s'pajtohet. Ka ardhur momenti për këtë mospajtimin e tyre kuj. Allahu ka thënë do të më me, me parashtruar dikujt. Kur çdo hoxhë mendimin e vet me dhon, çdo hoxhë me dhon me fol pej pej mendjes vet, pej logjikës vet, jo. Ka thënë parashtrone aty, parashtrone këtë problem. Këtë çështje të cilën ju po polemizoni për të, Allahut dhe të dërguarit të tij. Nëse ju i besoni Allahut, dhe ditës së fundit, ka thonë Allahu më sëndë, kjo është më e dobishme dhe kjo është përfundimi më i mirë. A mund me gabu hoxha, dijetari? A mund me gabu hoxha, dijetari? Po, hoxha, dijetari mund me gabue, edhe shumë normale. Ose, nuk e ka kuptue qëllimin, që ka dasht, e të sheriatit, nuk e ka kuptu qëllimin e sheriatit, ose nuk ka dije të bollshme për disa çështje që janë degëzore, a dytësore, sheriatit, nuk ka dije hoxha, ose për shkaqe t'ndryshme, a arsyetohet nëse ka bon hoxha për shkak që nuk e ka kuptue meselen, çështjen, sipas sheriatit, dhe për shkak se ka gabu dhe anashkalimi po ashtu i të vërtetës dhe hakut nëse një xhahil, një injorant, një xhemat e ka rrugën e tina gabim edhe menhexhin e tina gabim nuk arsyetohet atëherë dijetari edhe edhe ma hiç nuk arsyetohet mos keqkuptohem nuk jom unë dikushi ose që jom hoxhë e tashma i mashmi Me fol për hoxhallarët të tjerë, larg asajna. Mirëpo po flas për arsye se po i shohum dita ditës. Hoxhallarët e mretave, qeverive, hoxhallarët e satelitave, televizorave. Po i shohum dita ditës këta hoxhallarët. Që çdo herë i sulmojnë vllazninë, i sulmojnë hakun, i sulmojnë tauhidin, njëshmërinë, edhe xhihadin. edhe luftart që luftojnë rrugën e Allahut azza wa jall. Për ditë po i shohum. Dhe krahas kësaj na të njëjtit hoxhallarë i shohum që janë bo avokata në mbrojtjen e tagutave. Dhe i mbrojnë ata pa marr as mal, as dinar. Kanëherë edhe nëse marrin për dynja Shumë pak marrin prej dynjaje e jo banë ma shumë taguta se sa që do të me thonë. Për me lustruhe, për me lustruhe dhe me kuptu këto çka thash, po e lustrojmë me ni shembull. Prej jetës Pejgamberit salallahu Aleyhi ve Sellem. Një grup, një grup i cili ka dhanë fetfa për shokun e vet kur i ka vetë se Unë jom bo xhunub, jom bo i papastër, due me u pastrue. A me u pastrue, ata i kanë thonë, në vend se me i thonë merr tejemum, se pastrimi e shkakton vdekjen e tina, i kanë thonë pastrou. E Pejgamberit, e kur u pastru ky sahabia, ka vdekë mas pastrimit. E çka ka bërë, Pejgamberi sa sa kur i ka arrit lajmi, ka thonë se qështu i veti shokët sahab të tjerë i veti. Tha, a ka, tha, naj rrugëdalje përveç pastrimit për mua, se jom bo xhunub, jom bo i papastër e duhet me u pastrua? Ata i thanë, thanë ja, ti duhet me u pastrua. E nuk i thanë me marrë tejemum. Atëherë çka tha Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem? U hidhnue! E tha, kateluhu, kateluhu, katelehumullah. Këtë hadith e transmeton Ebu Dawudi, Ibn Majah dhe Ahmed ibn Hanbal. Nëse ka qenë prej këti hadithi mësuna, nëse ka qenë edhe vetë i dërguri sallallahu alaihi wa sallam, që i ka qortue, ata të cilët dhanë fetfa, i dhanë përgjegje për çështje të fesë shokut të vet dhe vdiq për shkak të fetfas të gabume tyne dhe i tha tha Allah e, e kanë mytë tha Allah e tha i mytë ata a, e kanë vra tha Allah e tha i vra, i vra ata atëherë çka ja mërmane sot çka duhet me thanë çka duhet me menduë Çka duhet me besue në përgjegjësit e atyne që dhanë fetfa, sot në ditët tona të sodit, djetarë, shpeshherë thonë se jena të selefit, ha? që dhanë fetfa dhe janë shkak fetfat e tyne me umbyt me mija musliman, e ose këtë ymetin tonë sije. Në çka me iu kundërvu dhe me iu përgjigj këtyne njerëzve, këtyne djetarëve, këtyne hoxhallarëve, Kudsin dhe Palestinën ja kanë lejue qafirave pabesimtarë dhe qëndrimin n'ato vene. Çfarë fjalësh t'përshtatshme me gjetë që tamon e meritojnë të tillët dijetarë, të cilët ju ndihmojnë me fetvatë e tyne, atyne të cilët i sulmojnë muslimanët n'përgjithësi n'vendet islame. Tu nis n'Irak, n'Afganistan, n'Palestinë, në Çeçeni, deri sot tagutat në Siri e kështu me radhë, deri dje Gadafin atje në Libi, masandej ata tjerë që janë rrëzuar e kështu me radhë. Çfarë fjale me ju gjet këtyre njerëzve që me fol për hakun e tyre për shkak të keqit çka po e bojnë me fetvat e tyre dhe po ju ndihmojnë armiqve të islamit me luftuar kundrejt muslimanëve në vendet e tyre. Ose çka me thonë Kundër këtyne me qeveritë e kufrit dhe e pengojnë çdo njani i cili flet hakun dhe ashtu qysh ka ardh Kur'ani dhe Suneti e pengojnë dhe i dalin përpara ose e burgosin ose e mbysin dhe e vrasin ose e izolojnë dhe ja kufizojnë jetën e tina. Për çfarë arsye? Për arsye se duhet me pas një qëndrim karshi dijetarëve të cilët që thrasin sot në fushën e davetit, që thrasin sot në islam, për arsye se nuk janë tanë të njëjtë dhe dallojnë, dallojnë bile si nata me ditë, shumë dallojnë mes veti. Dijetarët, unë i ndaj, edhe ju duhet me i nda qashtu, në tri grupe. E para është, dijetarët e hakut, me i përkrah dijetarët e hakut, përkrahja e dijetarëve t'hakut, atyne që e flasin të vërtetën çdo herë dhe nuk i tuten kërkujna, asnjë kërcnimi nuk i tutet, kur të është në pytje e vërteta. Dhe e kanë dert umetin pasuninë e tyne, ma s'pari fenë e tyne, masanej nderin e tyne, moralin e tyne dhe pasuninë e tyne. Do t'thotë nuk njohin kufi, veç mrena venit ku janë, po e kanë problem për krejt umetin e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe çështjet me të cilat preokupohet umeti n'kohën tonë bashkëkohore. Kjo është e para. Pa marrë parasysh gabimet që i kanë bo, na ja falëm atyne. Mirëpo, këta i, i, ja i ftojna në menhexhin tonë të drejtë që me i ngrit në grupin e të parëve, me i përkrah çdo herë, i ftojna në çdo moment Deri kur? Deri kur te deri te një kufi. Cili është ai kufi? Deri kur ta dina se këta nuk ka hajr për tyne, po këta janë veç tu çu mulli e tagutit, uj, mullin e tagutit. Janë veç tu ndihmue tagutit dhe qeverive tyne, janë tu ndihmue kundër muslimanëve. Kur ta dina atëherë, atëherë edhe prej këtyre edhe këta i lana dhe distancohna. Fukahat që i ndihmojnë kolonialistave dhe e tradhtojnë umetin. Dhe me këta jena të drejtë. Mirëpo, edhe me këta nuk harrojna. Dhe nuk e lana anash, i çdo herë t'ia paraqit argumentin, argumentet dhe të vërtetat. Dhe kjo është rruga jonë me ndarjen e dijetarëve për arsye se jo që po i ndajmë na, po ata e kanë nda veten e tyne. Dijetarët në tokë, janë sikur yjet në qiell. I udhëzojnë njerëzit, krijesat, në rrugën e drejtë. I udhëzojnë ata njerëz të cilët janë dalalet në rrugën e drejtë. Dhe ia tregojnë atyne rrugën e drejtë dhe rrugën e Zotit. Ia tërheqin vrejtjen pej rrugës të keqe dhe pej sherrit dhe Ulemat në tokë janë sikurse shiu i cili zbret në tokën e thatë, në shkretinë, që e jap frutin dhe bereqetin me lejen e Allahut Azza ve Xhel. Udhëzimi në rrugën e drejtë, tërheqja e vrejtjes prej rrugës të keqe, kjo është puna, kjo është profesioni, kjo është qëllimi i dijetarit. Mirëpo, kur janë hapë, dijetarët e televizorave dhe të satelitave, kur janë hapë dijetarët e televizionit dhe të kamerave, krahas fjalëve të mira dhe krahas shërbimit të tamlit që ia japin xhematit dhe muslimanëve dhe umetit përmes kamere, nuk harrojnë me gjue dhe helm të. Dhe ia nis edhe me u dridh pe frige. Pe frige. Amo këta tu ta servu tomlin, këna, amo thash edhe nuk harrojnë edhe helm, helm me qit. Ata janë gjendje me folë aq mirë, me, duke u lidhë me argumente, ti mendon se ata janë sakta, a në realitet janë kundër atyne argumenteve, të cilët çdo zemër që është e dobt dhe nuk i njon dijetart që i ndajtëm në tri kategorie japet mas tyne deri kur të arrin çështja që muslimant ju besojnë këtyre dijetarëve mirëpo besimi i tyne kalon besim qorras besim qorr pa e ditë se çfarë gjendje këta kanë me kaluar Mirpo vllaznije, haku nuk është veç me t'u rrqeth, kur t'i ngush ata, veç me t'u rrqeth trupi, me të dalë loti, me u dridhë dhe me ndërru ngjyra e trupit, nuk është haku kështu, ose kush po flet ma mirë, a, kush din me folë, haku nuk është në ata që din me folë. me të argumentu që nuk është haku veç me fol, veç kush din me fol, ka qenë ky Vasil ibn Ata, themeluesi mutezilive, qaq i madh ka qenë që u konë n'gjendje me majt hutbe, sa e mani hutben ju, gjys ore, po? A, s'o ma shumë se një orë, me zgat një orë bile xhemati mërziten, a? Ai me të fol me orë, jo me një orë, me orë tana me të fol, Edhe qaq orator i madh o kon me hjek shkronin rë. Er, me hjek shkronin rë, pej fjalëve tina kurrë mos me përdorë. Mirëpo, a o kon haku veç që ka ditë me fol me të? Jo, o kon mutezili, o kon bidatçi, që i ka bo dom ymetit dhe dinit. Qashtu është edhe hoxhallarët, se që janë televizor dhe te kamera, hoxhallarët e këqij e kam fjalën më shumë. Pasimi qorr, që kanë jetu në atë kohë, i kanë çelë këto dyer të fitnes dhe të sherrit. Ma s'mirti e ka thënë kush? Hoxha i Islamit, Ibn Tejmija. Librat e tina, Rahmetullahi Alej, e tregon dhe thot, thot Ibn Tejmija. Me e vet një njeri thot që ka fillu me kërkue rrugën e hakit. Dhe me i thonë, a ma i madh je ti, a filan hoxha, thot kjo e vetne, kjo argument thot ose kjo kjo e pyetne thot çka e pyet thot ky këtë kërkuesin e dijes thot është thot pa ven nuk ka ven dhe vazhdon e thot pej fjalëve të shumë të Ibn Tejmijes i përmen krahas atyne fjalëve i thot edhe këto fjalë thot edhe thot Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pse kanë qenë edhe pse kanë qenë të barabart. Thotë kur kanë polemizuar, kanë qenë të barabart. Dhe i kanë zhvilluar polemikat e tyre në mesin e tyre. Thotë çdo herë çdo polemikë që e kanë pas, thotë janë kthyer thotë te Allahu edhe te pejgamberi. Edhe pse thotë disa pej tyne thotë kanë qenë më të mëdhenj se sa të tjerë. A më në fund polemiken kanë pas drejt me bo polemikë, kur ka ardh funi për polemiken e tyne, ja kanë parashtru Allahut Azze ve Xhel-le dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë zgjidh atë polemikë edhe pse disa e kanë ma të mshëm se sa tjetë. Dhe e përmen një rast, një shembull, e përmen një polemikë, një dialog që është zhvillue mes disave, disa njerëzve dhe Ibni Abbasit, komentatorit të Kur'anit. Ku Çështja ka qenë për haxhin temettu. Çka është haxhi temettu? Është haxhi, i cili bëhet me umrën bashkë mirëpo në një periudhë ndame. Shkon haxhia që ka bo nijet me bo haxhin, shkon në mujt e haxhit që është shevali, edhe dhulkade masandaj vjen dhulhixhe. Dhulhixhe edhe dhulkade, ku shkon në këtë kohë, ku shkon këtë kohën e haxhit, ai shkon ma herët, shkon në mujt para se me ardh muji i haxhit, shkon me bo haxhin, edhe e shkon e bën umrën një herë, e desh ihramin e tij ai jeton një kohë një periudhë n'Meke, masandej kur të kryen, kur vjen koha e haxhit e vesh prap ihramin dhe shkon me bo haxhin. Kjo është temettu. Dhe thot Ibn Abbasi, thot nëse hapet kjo derë, ka thon filan hoxhë, ka thon filani, ka thon filani, ka thon filani. Nëse hapet kjo derë, thot dhe i japet për, përparësi hoxhës, atëherë bëhet obligim, thot, me u largue pej Allahut, pej Kur'anit, edhe pej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot dhe jet çdo hoxhë, çdo hoxhë, çdo dijetar, çdo imam jet thot tek pasusit e tina, thot jet thot në pozitën apo ngritet në pozitën e pejgamberit. Ngritet në pozitën e pejgamberit. Mirëpo me bo kështu, me bo kështu, është ndrim i fesë. Është ndrim i fesë, ka thonë Ibn Abbasi. Dhe është ngjasim me kon, me të krishterët. Është ngjasim me të krishterët, që Allahu Azza wa Jall ja ka qitë kufrin e tyne, dhe shkakun e kufrit tyne, dhe marren e tyne. Në Kur'an thot Allahu Azza wa Jall në lidhje me krishterët, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Thot të krishterët, thot i kanë marrë thot murgjit e tyne dhe priftat e tyne fetar për zota përveçse Allahut Azza wa Jall. Mendojnë shumica e muslimanëve se duhet me ndjek hoxhën ose dijetarin qorras në krejt senet pa kufi. Dhe mirë po kjo është një gabim i madh. Për atë se dijetarët nuk janë nuk janë pa gabime. Çdo dijetar mundet me gabue Ka thonë përveçse pronarit të këtij vorri, pejgamberit sallallahu alejhi ve selem. Pej këtij me thonë, po marrë edhe po lanë. Edhe me konë kollaj, edhe në xhami s'ka ashtu. Ja, po është këtë muslimon si duhet. E nëse dijetarët gabojnë dhe e përmirësojnë gabimin e tyne, e arsuetohen, xhemati, muslimanët nuk arsuetohen me ndjekë ata qorras, Pej dijes të paktë të robit, të burrit, pej dijes të paktë të burrit, thotë është thotë kur e mbështet fenë e vet ose e ndjek në çështjet e veta e imiton fenë e tina thotë në burra. Fenë e vet e imiton në burra. Kjo është pej dijes të paktë. Domethënë, me me kallëzu që s'merr vesh kurgjë, është kur të mbështet fenë e vet në burra. E imiton në burra që gabojnë, që gabojnë hoxhë e tina. Ma kanë thy shpinën, t'na e përdorë dhe ma kanë thy qafën. Thotë dy burra, dy burra. Thotë një dijetar i pamoralshëm që i japet mas qefeve të veta. Dhe thotë një xhemat, një ibadetçi, një injorant i cili e adhoron Allahun me xhehl, me injorancë. dhe sheriati për me ndërpre rrugën e imitimit qorr, na ka tërheq vrejtjen, që mos me ju dhonë pozitë dijetarëve, ma shumë se sa që e meritojnë dhe që e kanë. Dhe Kurani na ka tregu neve, për shkaqet e kufrit që i kanë bo ehlul kitabi. dhe teprimin e tyre që kanë bo në lidhje me hoxhallarët e tyre, me priftat e tyre, me dijetarët e tyre, deri kur, deri kur i ngrit, ata qaq nalt i kanë ngrit, masi që janë ngrit, priftat e tyre dhe murgjit e tyre në pozitën e naltë krejt, ja kanë nis me bo hallallin haram, edhe haramin hallall. E për ata, Allahu Azza wa Jalla ka thënë, ajetin që e ceka ma herët, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Thot të krishterët thot i kanë marrë thot priftit edhe murgjit e tyre thot për zota përveç se Allahut Azza wa Jalla. Edhe jo vetëm krishterët, po edhe jehudit janë prej ehlul kitabit dhe Ibn Qayyim rahmetullahi alay thot çdo njoni i cili i jap përparësi dunjas para ahiretit thot patjetër se do t'me fol thot n'dinin e Allahut me xhehel pa dije me injorancë dhe me e shtramue ata çka ka zbrit Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. Për arsye se feja ka ardh në kundërshtim me epshet dhe knaqësitë e njerëzve. Dhe të tillët njerëz, të tillët prijsa, të tillët dietar i dhanë përparësi ktyne, knaqësive dhe lumturive që janë t'ksaj bote që janë kalimtare, të përkohshme. Duke menduar rreth mjeteve, rreth mënyrës për me arrit në ato çka epshi i tyne jav don dhe veprojnë kështu në vazhdimësi me dinakrije dhe me përdorimin e mashtrimit